U subotu 15.9.2007. Vijeće mladih Međimurske županije organiziralo je sam organizacija mladih. Sam je održan na trgu od 10 do 18 sati, a u 18 sati sve se preselilo na Macan gdje je organiziran humanitarni koncert. S kojim ciljem rekla nam je Jelena Vugrinec, predsjednica Vijeća mladih i Cezama? Najveći cilj nam je bio zapravo da se okupimo, da međusobno zapravo vidimo koje su to organizacije na području cijele županije koje aktivno i marljivo rade već dugi niz godina. Drugi cilj je da damo tiskati brošuru gdje će se naći svi eh, aktivne organizacije mladih i za mlade koji će se naći u toj brošuri, znači da izmijenimo kontakte i da zapravo se predstavimo svim mladima u gradu Čakovcu i onima koje zanima naš rad. Poziv je upućen svim organizacijama i udrugama mladih na području Županije, a odazvalo su se sljedeće. Vijeće mladih Međimurske županije, onda Centar za mlade Cezam Čakovec, Mzeo Nobilis, Zora, Amnesty International, Ogranak Čakovec, Umjeće življenja, Udruga Črv, Totus Tus i Frama i mladeš Mladež SDP-a. A još su tu e, nekoliko udruga koje nisu uspjeli danas doći, ali koje budu izašli u brošuri, to su na primjer Kneja, zatim Mladež HDZ-a, e, Mladi liberali, Mladež HNS-a. Civilka. Program je bio raznovrstan i zanimljiv, dijeljenje promotivnih materijala, prodaja proizvoda, powerpoint prezentacije, skečevi, ples, pjesma, filmovi edukativnog sadržaja, izložba fotografija fotografske grupe Cezama, nastup akrobatsko-žonglerske grupe Atiš, te dva predavanja, Redejno o poduzetništvu mladih te ono inicijative Mladi uz mlade o projektu Subota bez alkohola. organizaciji, projektu i očekivanjima od sajma Benjamin Tkalčić, predsjednik inicijative Mladi uz mlade. Nakon raspuštene vijeća mladih grada Čakovca mi smo osnivali inicijativu Mladi uz mlade. Do sad smo radili na projektu Subota bez alkohola koji i dalje ide do 31.12. Plan za budućnost su povezivanje s e, udrugama mladih, suradnja s njima, isto tako i s udrugama s mladima, dakle s djecom s davnom sindromom. S njima bi htjeli otići na izlet pošto oni nemaju, ne da nemaju mogućnost nego e, za njih je potreban veći broj ljudi da ih odvede na, na izlet. Ovaj sajam je dobra ideja da se udruge povežu, da vidimo što koja udruga nudi. Isto tako mi e, provodimo jednu anketu, želimo znati što mladi žele, da s tim e, znamo iti na Županiju i grad Čakovec, da se poboljša program za mlade. Kako se uključiti? Mi sad u gradu razgovaramo s mladima i imamo upisnice kojima upisujemo mlade u tu inicijativu. Isto tako se mogu po školama javiti učenička vijeća preko učeničkih vijeća dolaziti u tu inicijativu. Civilka. Očekivanja od sajma među prisutnim članovima udruga uglavnom se nisu razlikovala. Ana Bajsić iz zaštitarsko-ekološke organizacije Nobilis. Da se više ljudi uključuju u naš rad i da ljudi više znaju koje udruge s čime bave. Kristina Mlinarić iz Zore, udruge koja se bavi nenasiljem i ljudskim pravima. Razmjena iskustava sa ostalim udrugama, možda da se neki ljudi upoznaju sa našim radom. Cilj nam je povezati se s ostalim udrugama, da što više možemo utjecati i na udruge, na osnaživanje udruga, a i na okolinu. Lovro Damiš iz Franjevačke mladeži. Jako smo radosni da smo pozvani i što smo se uspjeli organizirati na ovaj sajam, zato jer i u našem programu stoji da se povezujemo s drugim zajednicama, povezanosti ostvarujemo unutar naše župe i biskupije jer jesmo vjerska zajednica, no posebno nam je drago da se možemo povezati i ovako u širem planu grada i županije i tako da ovoga podržavamo ovo u svakom pogledu. Nadam se da takvih susreta još bude. U svu raznolikost ovog sajma odaziva građana skoro pa i nije bilo. Tek pokoj prolaznik, uglavnom nezainteresiran, a od onih raspoloženih za razgovor uglavnom isti odgovor. Sasvim slučajno sam pročitala prošli najavu u novinama pa sam došla da vidim o čemu se radi, da vidim kakve to udruge sve postoje. Evo sad vidim da nisam niti znala za sve te udruge. Zanimljivo je vidjeti čime se sve bave mladi i mislim da je ovo odlična prilika da se i drugi uključe u takve nekakve udruge, ali vidim da nije baš odaziv prevelik i da su današnji mladi prepasi. Ako sav taj trud, koncerti, akcije, predstave, izložbe, sajmovi nisu dovoljni, što još treba? Kako privući mlade? Sve u svemu, sam je bio lijepo druženje za članove udruga mladih Međimurske županije, a kako dalje, Civilka. Civilka. Projekt Mlade žene to mogu kojeg provodi CESI Zagreba ima za cilj osnaživanje i unapređivanje položaja mladih žena u političkim strankama i organizacijama civilnog društva te poticanje žena na aktivnije sudjelovanje u političkom i društvenom životu lokalnih zajednica. Međimursku županiju u projektu predstavljaju Marina Kolar iz Udruge Zora te Mirena Hržić iz Povjerenstva za ravnopravnost spolova grada Preloga. Zajedno su još 18 predstavnica organizacija, inicijativa i političkih stranaka sudjelovali su na prvom seminaru Žene i vođenje. U sklopu projekta Udruga Zora će organizirati u studenom radionicu Žene i vođenje, javni nastup i rad s medijima te će obilježiti 1.12. Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a. U Prelogu će se također održati radionica na temu komunikacije i ravnopravnosti spolova. U sklopu projekta unapređenje pravnog institucionalnog okvira za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, udruga CES je izdala publikaciju pod nazivom Vodič za promicanje jednakih mogućnosti na radnom mjestu. Vodič je namijenjen svim poslodavcima, malim i velikim, privatnim i javnim tvrtkama, institucijama i ustanovama i treba poslužiti kao pomoć u praktičnoj provedbi zakonskih odredaba, pomoću koji se uređuje područje jednakih mogućnosti za žene i muškarce na radnom mjestu. Publikaciju možete pružiti na web stranici cesi.hr. Još uvijek se možete prijaviti za tečajeve radionice koje započinju idući tjedan u autonomnom centru. Ostalo je mjesta u sljedećim obrazovnim programima. Osnovno korištenje računala na Linux operacijskom sustavu, Linux osnove, rasterska grafika, 3D modeliranje i animiranje, web dizajn, programiranje za web, osnove programiranja, openoffice.org, uredski paket, napredno, novinarska radionica, fotografija te fotografija napredno. Kompletni katalog programa neformalnog obrazovanja za 2007. i 2008. godinu možete pogledati na web stranici actnow.hr. Prijaviti se možete na istoj web stranici ili telefonom na 390 047. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva uputila je poziv zainteresirane javnosti, dakle predstavnicima organizacija civilnog društva, predstavnicima javnog te privatnog i profitnog sektora, da ispunjavanjem upitnika ocijene dosadašnju provedbu strategije djelovanja nacionalne zaklade, te da time predlože nove strateške ciljeve i poboljšanja za razdoblje od 2008. do 2011. godine. Savjetovanje je otvoreno do 5. listopada 2007. godine, a online upitnik možete ispuniti na web stranici zaklada.civilnodruštvo.hr. Civilka. U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva 4. listopada 2007. će se u Splitu održati konferencija pod nazivom Dialog civilnog društva Hrvatske i Europske unije, stanje i perspektive. Cilj je ove konferencije potaknuti razmjenu iskustava te bolju suradnju hrvatskih i europskih organizacija civilnog društva u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Centar za razvoj neprofitnih organizacija CRNEO organizira konferenciju pod nazivom Izazovi razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj. Konferencija će se održati od 11. do 13. listopada u Opatiji. Kombinirana socijalna politika podrazumijeva suradnju države, lokalne vlasti, organizacija civilnog društva, profitnog sektora, obitelji i drugih dionika u pripremi, donošenju odluka i provedbi socijalnih programa. Civilka. za kraj natječajna udruga kojima je rok istječe uskoro, pa nemojte zaboraviti poslati vašu prijavu. Gradovi Čakovec, Prelog i Mursko središće su objavili javni poziv korisnicima proračuna za dostavu programa i financijskih planova za 2008. godinu. Za gradove Čakovec i Mursko središće uz programe i financijske planove treba dostaviti posebni obrazac, prijavnicu koja se može podići upravama gradova, a za grad Čakovec preuzeti sa internet stranice www.cakovec.hr. Kod grada Preloga ne postoji prijavni, ali je uz program i financijski plan potrebno dostaviti financijsko izvješće za 2006. godinu. Rok za dostavu dokumentacije kod gradova Čakovic i Prelog 28. rujan, a kod grada Mursko središće 1. listopad. Međimurska županija objavila poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi županije za 2008. godinu. Predlagatelji trebaju do 10. listopada 2007. poslati na adresu županije obrazloženje prijedloga svojih programa, financijski plan te ispunjenju posebnu prijavnicu koja se nalazi na web stranicama Međimurske županije gdje možete naći dodatne informacije i popis potrebne dokumentacije. Cemex i Dalmacija Cement raspisuju javni natječaj za doprinos razvoju društvene zajednice. Natječaju mogu pristupiti organizacije čiji su projekti vezani uz jedno od sljedećih područja društvenog djelovanja. Očuvanje zdravlja, očuvanje okoliša i povećanje svijesti o potrebi odgovornog ponašanja prema prirodi te očuvanje tradicijske baštine. Prijave za natječaj zaprimaju se do 29. rujna 2007. godine, a dodatne informacije i potrebnu dokumentaciju pogledajte na web stranici www.cemex.com